luka simoore sappo e jeegom o wii kadi almuɓe ɓe meeɗi waɗde galo gooto desnooɗo batulo mum ngalu mum o habra batulo o ina bonna ngalu makko o noddimo o wiimo aan kam ko nanonmi e maako ko holi ɗum artirbisoɗen golle maɗe sabu hankadi mi seekiima batulo o woni e miijaade ina wiya holino mbaɗanmi tawde kalifam seekii kam mi alaa doole remde te yelaade ina hersini am eyo mi yiitiino mbaɗanmi mbele ina wooda jaɓɓiiɓe mi e galleeji mumen so mi riiwaama e oon sahaa o noddiri ɓe kaliifa makko rewata ɓe gooto gooto o wi'i gadana o holino foti kaliifam rewat ma oon wi'imo ko kanndiji teemedere nebam o rewatami caggal ɗum batulo o wi'imo ƴettu kayit ma ñamaale yaawno jooɗo mbinda capanɗe joyi kandi o wi goɗɗo o kadi anne holino foti ndeweteɗa on wimo ko sakuji temedere gawri ndewetemi o wi on ƴettu kayit ma ñamale mbinda capanɗe jeetati sac kalifa o yetti batulo o ñiiɗo o sabu seeɓre mum gati ko yimɓe aduna ɓe ɓuri ɓiɓɓe annore ɓe seeɓande yimɓe hono mumen min moɗo wiya on njiilorɗe sehilaaɓe jawdi aduna ndi mbele so on mbaasindi aɓe njaɓɓo on e koɗirkaaji haa abada he kala kolluɗo aadiyankaagal e geɗe tokoose hollata aadiyankaagal e geɗe keewɗe faayida kala jamfiiɗo e geɗe tokoose jamfoto e geɗe keewɗe faayida ndeen noon so tawi on kollaani aadiyankaagal e jawdi aduna he holi fof desnoowo on jawdi goongere e goonga ndi te so tawi on kollani aadiyankagal e jawdi janandi holino dokkirteɗon ko jeyɗon ko ala carwowo bawɗo sarwude e halifaɓe ɗiɗo gati ma jomum ani hen goto yiɗi keddiɗo o ma haɓɓima e hen goto hutima keddiɗo o on mbawa rewdude allah e jawdi foof lawol gotol farisa en ɓe nde tawno ko yiɗɓi kaalis ina keɗotono ɗum foof te in jalatnoma o wiɓe onon oɗon pewkino e jeesi yimɓe kono allah ina andi ɓerɗe mon ngati ko yimɓe teddinta ko ko haram ba allah ko sariya o e annabaɓe gonnoɗo haa jamanu yaaya tuggi nden noon kabaru moƴƴo paatuɗo e laamu allah o habrama te goto fof nana haɓono naadde e maggu pirtogol leydi e asaman ɓuri weɓde e momtogol masel ɓurgel famɗude e sariya he kala ceerɗo joom suudu mum resti goɗɗo jini te kala destuɗo debbo ceeraaɗo jini meeɗi wadde gorko gooto gala ñaantortooɗo comci folmat wondude e leñɗaaɗo guurnooɗo ñande kala e neema e weltaare mawnde gorko goɗɗo baasɗo mo ɓanndu mum fof fiiñawanɗe biyeteeɗo lasar ina lelinoo damal galle makko o muyonooma hay hoccindaade ñamiri caamori e yeeso galo ndi hay dawaadi ina ngaranno laaƴaade ñawanɗe makko baasɗo o maayi maleykaaji ɗi nawi ɗum sara ibrahima gala o maayi kañumne ubba ɗo o leeɓtoto laakara ɗo o ɓamti gite o soyni lasarto woɗɗi sara ibrahima o wulli o wi'i mama ibrahima yurmomi nela lasar suwo ceɓal feɗeendu mum e ndiyam ɓuuɓna ɗemgalam ngati mbiɗaɗi lebto no feewi e nder jeyngol he ibrahima wi ɓingelam siftora heɓi nema ma e gurdam ma lasar kañum heɓi ko mette joni noon ɓernde makko nanaɗo ɓuɓne aan aɗa lebto e dow ɗum fof kadi caatgol luggol nana hakkunde men bele kala jiɗɗo ummade to amen yahatomon ina ronka kadi hay goto wawa ummade tomon ara to amen o wi wadde maama mboɗo ñaaguima ya nella sar galle babam ngati mboɗo jogii toon miñiraɓe joyo worɓe yo yaa o waajoyoɓe mbele aɓe mbasa arde e oɗo nokku lebte ibrahima wi aɓe gondi e musa e annabaɓe ɓe yoɓe keɗo ɓen o heɓɓiti kadi o wi ala mama ibrahima kono so woodi gummiiɗo e hakkunde maaɓe yehiito maɓɓe ɓe mbaccoto koye maɓɓe ibrahima wi'imo so ɓe keɗaaki muusa e annabaaɓe ɓe hay gummiiɗo e hakkunde maaɓe addantaaɓe goonɗinde